28 skirsnis. Perskirimas 39. Ursas sėmė vandenį iš cisternos ir virve traukdamas sudvejintas amforas pusbalsių niuniavo keistą lygų dainą. Kartu džiaugsmingomis akimis žvilgčiodamas į Lygiją ir Vinicijų, kurie lino sodelėje tarp kiparisų baltavo kaip dvi statulos. Nei menkiausias vėjalis neplaikstė jų drabužių, žemė jau pradėjo gaupti auksinį ir violetinį prieblandą, o jie toje vakaro ramybėje kalbėjosi susikibę rankomis. Ar tau nieko bloga nebus, Markai, už tai, kad be Cezario žinios palikai ansijų? klausė Lygija. Ne, brangioji mano, atsakė Venicijus. Cezaris paskelbė, kad dviem dienoms užsidarysęs su terpnu ir kursęs naujas dainas. Jis dažnai taip daro ir tada nieko nenori girdėti, nieko neatsimena. Pagaliau, kas man Cezaris, kai esu su tavimi ir žiūriu į tave? Aš tiek ilgėjausi, o paskutinės naktis praleidau be miegų, nekartą usnūdęs iš nuovargio, staiga pabusdavau įsigandęs, kad tau grėsia pavojus arba sapnuodavau, kad pavokti brangų žirgai turėjo nunešti mane iš Ansijaus į Romą. Jais dabar įveikiau tą kelią tokiu greičiu, kokiu niekada nėra lėkęs nei vienas Cezario žygūnas. Ilgiau be tavęs ištverti nevaliojau, per daug tave myliu, brangioji, mylimoji mano. Žinojau, kad atlėksi du kartus ursas, mano paprašytas buvo, nubėgęs į karinas ir teiravusi, tavo namuose apie tave, Linas juokėsi iš manęs, ursas taip pat. Iš tikrųjų buvo akivaizdu, kad ji laukė, nes vietoj įprastinio tamsaus apdaro buvo apsisiautusi švelne baltą stolą, iš dailių plošių jos rankos ir galva kyšojo kaip pražydusi raktažolį iš sniego. Kelios rausvos anemonos puošė plaukus. Vinicijus prispaudė lūpas prie jos rankos, paskui abu susėdo ant akmeninio suolo tarp laukinių vienogienojų ir surėmę pečius tylėjo žvelgdami saulėlydžio žarą, kurios paskutiniai atspindžiai atšvito jų akyse. Kitoks vakaro žavesys palengva užvaldė jų širdis. Kaip čia tylu ir koks gražus pasaulis, prislopintų balsų pasakė Vinicijus. Naktis ateina nepaprastai giedra, Jaučiuosi toks laimingas, kaip niekada gyvenime nesu buvęs. Sakyk lygija, kas čia yra? Niekada nesitikėjau, kad gali būti tokia meilė. Maniau, kad tai tik ugnis ir geismas, bet dabar pagaliau matau, kad galima mylėti kiekvienu kraujo lašeliu, kiekvienu atsikvėpimu ir kartu jausti ramybę, tokią malonę ir begalinę, lyg siela jau būtų supavęs miegas ir mirtis. Tai man kažkas nauja. Žiūriu į šią medžių ramybę ir man atrodo, kad ji yra manyje. Tik dabar suprantu, kad gali būti laimė, kokio žmonės lygi šiol nepažinojo. Tik dabar suprantu, kodėl ir tu ir kompanija Grecina tokios giedros. Taip, tai duoda Kristus. O ji tuo metu padėjo savo dailų veidą jam ant peties ir tarė. Brangusis Markai mano, ir neįstengė toliau kalbėti, džiaugsmas, dėkingumas ir suvokimas – kad štai pagaliau jai leista mylėti, atėmė balsą ir Bergen pritvindė akis susijaudinimo ašarų. Apglėbęs ranką jos smulkų kūną, Venicijus kurį laiką glaudė prie savęs, o paskui tarė. Lygija, te būna palaiminta valanda, kada pirmą kartą išgirdau jo vardą. O ji tyliai atsakė, myliu tave, Markai. Paskui abu vėl nutilo, negalėdami išspausti žodžio iš jausmų kupinų krūtinių. Kiparisuose išblėso paskutiniai violetiniai atspindžiai ir sodą ėmėsi dabruoti minulio pjautuvas. Po valandėlės Vinicijus vėl prakalbų. Aš žinau, vos tik čia įžengiau, vos pabučiavau tavo mielas rankas, perskaičiau tavo akise klausimą, ar priėmiau tą dievišką į mokslą, kurį tu išpažįsti, ir ar apsikrikštijau? Ne, dar neapsikrikštijau. Bet ar žinai, mano vėlę, kodėl Paulius man sakė, aš tave įtikinau, kad Dievas atėjo į žemę ir leidosi nukryžiuojamas dėl pasaulio išganimo, bet tegu malonė šaltinėje tave apiplauna Petras, kuris pirmas ištiesi virš tavo galvos rankas ir pirmas tave palaimino. Ir aš pats norėjau, kad tu brangiausiai matytum mano krikštą ir kad krikšto motina būtų pomponija. Taigi dėl to, lygi šiol nesu apkrikštytas – nors tikiu išganytoje ir jo palaimingą mokslą. Paulius mane įtikino atverti ir negi galėjo būti kitaip. Kaip neįtikėsiu, kad Kristus atėjo į pasaulį, jeigu taip sakė Petras, buvęs jo mokinys, ir Paulius, kuriam jis apsireiškį. Kaipgi neįtikėsiu, kad jis Dievas, jeigu prisikėlė iš numirusiųjų. Juk žmonės matė jį ir mieste, ir prie ežero, ir ant kalno, matė tokie žmonės, kurių lūpos melo nepažįsta. Aš tuo jau įtikėjau nuo tada, kai išgirdau Petrą Ostrienę, nes dar tuo metu tariau savo. Visame pasaulyje greičiau sumeluos bet koks kitas žmogus negu tas, kuris sako, regėjau. Tačiau jūsų mokslo baidžiausi. Man atrodė, kad jis iš manęs atima tave. Buvau įsitikinęs, kad jame nėra nei išminties, nei grožio, nei laimės. Ir šiandien, kai jį pažinau, ko vertas aš būčiau, jeigu nenorėčiau, kad pasaulyje viešpatautų teisybė, o ne melas, meilė, o ne neapykanta, gėris, o ne piktadarybė, ištikimybė, o ne išdavystė, gailestis, o ne kerštas, kur gerasi tokį, kas to negeistų ir nenorėtų. To ir moko jūsų mokslas, kiti taip pat trūksta teisybės, bet tik jūsiški žmonių širdis daro teisingas. Be to, daro jas vyras, kaip tavo ir pomponijos, daro ištikimas kaip tavo ir pomponijos. Aklas būčiau, jeigu to nematyčiau. Ir jeigu dar Kristus pažadėjo gyvenimą, amžiną ir laimę begalinę, kokią tik Dievo visagalybė suteikti gali, tai kogi žmogui daugiau benorėti? Jei paklausiau Seneką, kodėl jis patarė būti duram, jeigu apgaulė atneša daugiau laimės, tai jis tikrai nesugebėtų nieko įmanomai atsakyti. Tačiau dabar aš žinau, kodėl turiu būti doras todėl, kad gėris ir meilė plaukia iš Kristaus ir todėl, kad tada, kai mirtis man užmerks akis, atrasiu gyvenimą, atrasiu laimę, atrasiu pat save ir tave, brangiausiai mano. Kaipgi nepamilti ir neprimti mokslo, kuris sako tiesą ir kartu įveikia mirtį, kasgi nekels gėrio aukščiau už blogį. Aš maniau, kad šis mokslas priešiškas laimiai, bet Paulius mane įtikino, kad jis nieko netima, o dar duoda – Visa tai vos telpa mano galvoje, bet jaučiu, kad taip yra, nes niekada nebūčiau buvęs toks laimingas, net negalėčiau džiaugtis, nors būčiau tave paėmęs prievartą ir laikę savo namuose. Štai tu ką tik pasakei man, myliu tave. O tokių žodžių nebūčiau išplėšęs iš tavęs, net sutelkęs visą Romos galybę. O lygija, protas sako, kad šitas mokslas yra dieviškas ir geriausias, širdis tai jaučia, o tokioms dviem galybėms kasgi atsispirs. Lygija klausėsi įsmeigusi jį savo žydras akis mėnesienoje panašias į slaptingus žiedus ir taip pat rasotas kaip žiedai. Taip, Markai, teisybė, tarė dar stipriau glausdama galvą prie jo peties. Šią valandėlę abu jautėsi nepaprastai laimingi, nes suvokė, kad juos jungia ne tik meilė, bet ir dar kažkokia kita jėga kartu maloniai ir neįveikiama, kurios dėka pati meilė darosi kažkokiu neįsenkiamu šaltiniu, neveikiamu nei permainų, nei nusivylimų, nei išdavyščių, netgi mirties. Jų širdys buvo pilnos įsitikinimo, kad jie niekada nesiliaus mylėję ir priklausė vienas kitam, nors ir kažinkas atsitiktų. Todėl jų sielas ėmė neapsakoma ramybė, o Venecijus be to dar suvokė, kad ši meilė ne tik tyra ir gili, bet ir visai nauja – tokia, kokios pasaulis lygi šiol nepažinojo ir duoti negalėjo. Jo širdyje su ją susiliejo viskas – ir lygija, ir Kristaus mokslas, ir ant kiparisų tyliai mieganti mėnesiena, ir giedra naktis, ir visa ta buvo vien jos klidina. Po valandėlės jis vėl prašneko prislopintų virpančių balsų. Tu būsi mano sielos siela, būsi man pasaulyje brangiausia. Sutartinai plaks mūsų širdys bendra bus malda – ir bendra padėka Kristui. O, brangioji mano, gyventi kartu, gabinti kartu maloningą į Dievą ir žinoti, kad mirčiai atėjus vėl atsivers mūsų akis, lyg po gražaus sapno naujoje šviesoje, ką geriau gali žmogus įsivaizduoti. Tik tai stebiuosi, kad anksčiau to nesupratau. Ir žinai, kas man dabar rodosi? Kad šitą mokslai neatsispirs niekas. Po dviejų ar trijų šimtų metų jį priims visas pasaulis. Žmonės užmirš Jupiterį, ir nebus kitų dievų tik tai Kristus ir kitų šventyklų, tik tai krikščionių. Kasgi nenorėtų savo laimės? Ak, beje, girdėjau Pauliaus pokalbį su Petronijumi, ir žinai, ką Petronijus galo pasakė, tai ne man, bet nieko daugiau nesugebėjau. Pakartok man Pauliaus žodžius, paprašė Lygija. Tai buvo mano dvare vakare. Petronijus pradėjo šmaikštauti ir krėsti juokus, kaip visada, tada Paulius jam pasakė, kaip tu gali išmintingasai Petronijau neikti, kad Kristus gyveno ir prisikėlė iš numirusiųjų, jei pats dar nebuvai gimęs, o Petras ir Jonas jį matė ir aš mačiau keliaudamas į Damastę. Taigi pirmiausia, tegu tavo išmintis įrodo, kad mes melagiai, o jau paskui neik mūsų liudijimus. Tačiau Petronijus atsakė, kad neketinas, nes žinas, jog dedasi daug nesuprantamų dalykų, kurios vis dėlto patvirtina patikimi žmonės. Ir kalbėjo toliau. Viena esą sužinoti apie kokį naują svetimo šalies dievą, o visai kas kita priimti jo mokslą. Nenoriu, sako, nieko girdėti, kas galėtų man gadinti gyvenimą ir niokoti jo grožį. Nesvarbu, ar mūsų dievai tikri, bet jie gražus, mums su jais smagu, ir galime gyventi be rūpeščių. Tada Paulius jam taip atsakė, atmeti meilės teisingumo ir gailė širdystės mokslą bijodamas gyvenimo rūpešių, bet pagalvok, Petronijau, ar jūsų gyvenimas iš tikrųjų yra laisvas nuo rūpešių? Štai ir tu, ponė, ir visi turtingiausiai ir galingiausiai nežinote, ar vakare užmėgę nepabūsite su mirties nuosprendžiu. Tačiau pasakyk, jei Cezaris išpažintų šį mokslą kuris kelbia meilę ir teisingumą, ar tavo laimė nebūtų tikresnė? Nuogastauji dėl savo malonumų, bet argi tada gyvenimas nebūtų linksmesnis? Na, o dėl gyvenimo puošmenų ir grožių, tai jeigu pristatėte tiek puikių šventyklų ir statulų piktoms, kerštingoms, svetim moteriems ir apgaulingoms dievybėms, kodėl jų nepastatyti vienatinio, meilės ir tiesos Dievo garbei Giriesi savo likimu, kad esi galingas ir prabangoje gyveni, bet lygiai taip pat galėtum būti neturtingas ir apleistas, nors kilęs iš didžių namų, o tada tau tikrai būtų geriau pasaulyje, jeigu žmonės išpažintų Kristų. Jūsų mieste netgi turtingi tėvai, vengdami vaikų auklėjimo rūpešių, dažnai juos išmeta iš namų, tie vaikai vadinami alumnais. Ir tu, ponė, galėjai būti toks alumnas, Tačiau jeigu tavo tėvai gyventų pagal mūsų mokslą, tada šitaip negalėtų atsitikti. Ir jeigu pasiekęs vyro amžių vestum pamiltą moterį, tikriausiai norėtum, kad ji tau liktų ištikima iki mirties. O dabar žiūrėk, kas tarp jūsų dedasi, kiek gėdos, kiek nešlovės, kiek vedybinės neištikimybės. Juk jau net patys stebėtės, kaip pasitaiko moteris, kurią vadinate univyrą. O aš sakau tau, kad tos, kas širdyje nešios Kristų, nesulaužys ištikimybės vyrui, lygiai taip pat krikščionys vyrai saugos ištikimybę žmonai. Tačiau jūs nepasitikite nei savo valdovais, nei savo tėvais, nei žmonomis, nei vaikais, nei tarnais. Prieš jūs dreba visas pasaulis, o jūs drebate prieš savo vergus, nežinote, kad bet kurią valandą jie gali pakelti prieš jūsų priespaudą baisingą karą, kaip jau nekartą yra darę. Turtingas esi, bet nežinai, ar rytoj tau nebus liepta mesti visus turtus. Jaunas esi, bet gal jau rytoj tau reikės numirti. Tu myli, bet tavęs tykoja išdavystė, mėgsti dvarus ir skulptūras, bet rytoj gali būti išvytas į pandatarijos tyrus. Turi tūkstančius tarnų, bet rytoj tie tarnai gali tau nuleisti kraują. Paaiškinimas – pandatarija, maža vulkaninės kilmės sala Tirienų jūroje – Romos imperatoriai ten trėmė nepageidaujamus žmonės. Paaiškinimo pabaiga. Ir jeigu taip yra, tai kaipgi galite būti ramus, laimingi ir džiaugsmuose gyventi? O štai aš skelbiu meilę, skelbiu mokslą, kuris liepia valdovams mylėti valdinius, ponams vergus, vergams tarnauti iš meilės, gyventi teisybėje ir labdaroje, o pabaigoje žadu palaimą, neįsenkamą, begalinę kaip jūra. Tai kaipgi, Petronijau, Tu gali kalbėti, kad šis mokslas gadina gyvenimą, kai iš tiesų jis jį taiso, ir pats būtum šimtą kartų laimingesnis ir labiau užtikrintas, jeigu jis taip išplėstų pasaulyje, kaip jūsų Romos viešpatystė. Tai poligija, kalbėjo Paulius, o Petronijus jam atsakė, tai ne man. Ir apsimetęs, kad nori miego išėjo, bet tarp durė dar tarė, man geriau einikė, negu tavo mokslas judėjau, tačiau nenorėčiau su tavimi rungtis tribūnoje. O aš klausiausi Pauliaus žodžių visą sielą, ir kai jis kalbėjo apie mūsų moteris, mano širdis buvo kupina susižavėjimo tuo mokslu, iš kurio tu išaugai kaip lelyje pavasarį iš derlingos dirbos. Ir galvojau tada, štai popėja pametė du vyrus dėl Nerono, štai Kalvija, Krispinila, štai Nigidija, štai ko ne visos, kurias tik pažįstu, išskyrus vieną komponiją – reikiavo ištikimybę ir priesaikomis, ir tik ta vienintelį, tik ta manoji nepames, neapvils ir neužgesins žydinio, nors mane apviltų ir pamestų visi, kuriais pasiklioviau. Taigi kalbėjau tau mintyse, kuogi atsidėkosiu, jeigu ne meilę ir pagarbą. Ar tu jautei, kad aš ten ansijuje kalbinau tave ir nuolatos bet vangų šnekėjau, lyg būtum buvusi šalia? Šimtą kartų karšiau tave myliu už tai, kad pabėgai nuo manęs iš Cezario rūmų ir aš nebenoriu jo matyti, nebenoriu jo prabangos ir muzikos, tik tavęs vienos. Tark žodį ir paliksime Romą, apsigyvensime kur nors toli. O ji neatitraukdama galvos nuo jo peties pakėlė akis, lyg susimašiusi, į nusidabruotas kiparisų viršūnės ir atsakė. Gerai, Markai, tu rašiai man apie Siciliją, ten ir aulai nori įsikurti senatvėje. Vinicijus džiaugsmingai ją nutraukė. Taip, brangioji mano, mūsų žemės ten gretimais, tai nuostabus pajūris ir klimatas dar švelnesnis negu Romos ir naktys dar giedresnis, e, klapsningos ir šviesios, gyvenimas ir laimė ten beveik tas pat. Paskui jis pradėjo svajoti apie ateitį. Ten galime užmiršti rūpešius, miškeliuose, alyvmedžių guotuose, vaikščiosime ir poilsiausime paunksmėje. O lygija, Ak, koks gyvenimas mylėtis, guostis, kartu žiūrėti į jūrą, kartu į dangų, kartu garbinti Dievą maloningą, aplinkui ramybėje sėti gėrį ir teisingumą. Nutilo abu žvelgdami į ateitį, jis tik spaudė ją stipriau prie savęs, o mėnesienoje ant jo ranko žiravo auksinis raitelio žiedas. Varguolio apgyventame kvartale jau visi miegojo ir joks naresys nedrumstė tylos. Ar leis man susitikinėti su pomponija? paklausė Lygija Taip, brangioji, kviesimės į svečius arba patys važiuosime pas juos. Ar nori, kad kartu pasiimtume ir apaštalą Petrą? Jis legia amžius ir darbai. Paulius taip pat mus lankys, atvers aulą plaucijų ir kaip kariai įkūrė kolonijas tolimuose kraštuose, taip ir mes įkursime krikščionių koloniją. Lygija pakėlė ranką ir paėmusi Vinicijos delną, norėjo prispausti prie jo lūpas – bet jis sukuždėjo tarsi bijodamas nubaidyti laimę. Ne, lygija, ne. Tai aš gerbiu ir dievinu tave, duok tu man savo ranką. Myliu tave. Tačiau jis jau prispaudė lūpas prie baltų, kaip jasminas jos rankų, ir valandėlę jie girdėjo tik savo širdis plakant. Ore nedvelkė nemenkiausias vėjalis ir kiparisai stovėjo tokie sustingę, lyg taip pat būtų užgniaužę krūtinėje kvapą. Staiga tylą nutraukė netikėtas graudimas duslus, lyg iš paužemių, širpuliai perbėgo lygijos kūno, o Vinicijus pakildamas tarį. Tai liūtai reumoja vivariumuose. Ir abu ėmė klausytis. Tuo tarpu į pirmą greudėjimą atsiliepė antras, trečias, dešimtas iš visų pusių ir kvartalų. Mieste kai kada būdavo po kelis tūkstančius liūtų prie įvairių arenų. Ir ne kartą jie prieja prie grotų, ir įrėmę į jas didžiulės galvas liedavo šitokiu būdu laisvės ir dykumos ilgesį. Taip ėmė ilgėtis ir dabar, paduodami vienas kitam nakties tyloje balsą, riaumojimų užtvindė visą miestą. Jame slypėjo kažkokia nenusakoma grėsmė ir kraupumas, tad lygija, kurią šie balsai nubaidė gėdus ir ramius ateities reginius, klausėsi kažkokio keisto nerimo ir liūdėsio suspaustą širdimi. Tačiau Vinicijus apkabino ją ranką ir tarė. Nebijok, brangioji, artėja žaidynės, tai visi vivariumai perpildyti. Paskui abu įėjo į lino namelį, lydėmi vis galingesnio liūtų reumojimo.